Aines Aristoi, egunon? Egunon? Gaurkoan eh, literatura kronika untan, zoin liburu hautatu duzu? Beraz, aldi untan, aipatu nahi dautzuet, Tristez de la Terre, uh, eh, un histoire de Buffalo Bill Cody, daitzen den liburua. Uh, liburu hori Erik Vuillard frantzasi dazleak idatzidu, eta 2008a malaukoa gorri plazaratu du, aktu zu dargitaletxearekin zuen iratean, ez duzu ikusten eh, argazkia, baina indiano bat, eh, ikusten da? Bai, uh, eh, liburu honen asala biziki edo jatxe mandut, uste dut horrek nahuela lehenik bai. deitu edo uh, erakarri nahu. Uh, surita argazki bat dugu eta indio bat ageri da, emazte bat, hortzimu gari eskoa begian gainean, bon, argazkilari baten zat egina izan da argazki hori, Eh, ezabat bat bateko argazkia, baina biziki edera charmangarri atxemaiten dut. Hmm. Tristez de la terre eh, izenburua izanki, ez dira gauza irosak bakarrik aipatzen hemen? Ez, materez. Tristez de la terre eh, liburuak aipatzen du emeretzigarren mende astapenean, estatu batuen gara garapena, eta bereziki pertsonai bati esker Buffalo Bill, denek ezagutzen dugun, do, ainitzak ezagutzen dugun Buffalo Bill uh, bisonte iiztari eh, ospetsua. Beraz, Buffalo eh, ezagutzen dugu bere izuen da, egiazko izena zuen William Frederick Cody. Hori dugu eroia, eta liburu untan deskubritzen dugu bere gizon horrek bere lehen da, hasi zuela eta, eta garatu, ikusgarri ejaldoi batzuen bidez. Ikusgarri horiek deitzen ziren Wild West Show. Eta eh, mila sortzion talaro gaita sortu zituen, egia erraiteko, susen izaiteko. Ikuskizun hortan, Buffalo Bilek induen aurka, irabazio omen zituen guduak berriz jokatzen zituen. Edo ikustera temaiten zituen. Ah, bai. Publikoari ikusgarri bat, antzerki bat, erraldoia, eta hor pentsatu behar da, pixka bat eh, irudikatzeko, pentsatu behar da hor eh, zezen plaza bat, animalekoa, desmuntatzen altzena, egunero toki berri batetan muntatzen zutena. Egunero bi aldiz hogei mila pertsona onartzen altzituenak, bai. eta horren artean, eh, bon, zaldiak, metaka, errautsa, zizpak, uh, eh, bolbor usaina, hori dena iguzki uh, eh, eguzki egegarri baten azpian, eta hoien artean eh, soldadu ohi batzu, uh, idizainak, koboi delako ohi batzu, aktore, baina ere atxilotutako indio batzu, gogoz kontra, uh, baina jokalari ala ere. Horrekin eh, akusti nahi zuen bere indarra eta show bat bilakatu, eh, ez baitzen telebistarik, baina orai egiten den bezala, kasik. Be, hori da, higarria, da, bentsatzen dugu, eh, orain telebistan ikusten ditugun eh, realitate mankizun horiek uh, behitasunak direnak, mm. direla. Uh, egia erran, uh, bufalo bilek garaian lehen ikusgarri horiak asmatu zituen, daiteke hain zindari bat zela beraz ikusgarri bizidun edo uh, telebista errealitatearen aintzindari bat. Berak sortu du bere lehenda eta eh, Amerikar guziak unki ditu historio horrekin. Gende guziak uh, uh, animazio edo ikusgarri goxez segitzen baitzuten uh, Buffalo Denbora den berean, uh, gaiten alda ala ere, bere um, gizon hori bere mamiaz hustu zela ahont ikusgarri horrekin. Zeta azken finean, dienden gogoetan irauteko, bere bizi guzian, bere papera jokatzerat behartua izan da. Jakin behar da ikusgarri hori, hogeita mar urtez. Ah. Egin egunero, estatu batuetan eta Europan ere. Beraz azken finean, astapenan ospetsua edo rakastatsua zen gizon hori azken finean bo, bere zepoan erori da eta bere biziaren jokatzera kondenatua izan da mm -hmm. hilarte. Ikusgarri hori bere bizi osoa izan da, ba, besterik ez du ez du ezagutu. Eta liburuuntan zoin aldetik uh, kondatua da hau. Beraz, uh, ikuspundua, ez da ikuspundu berezirik. Idazleak, iduritzen zaut, idazleak gertakariak azaltzen dituela gertatu diren bezala. Beraz, eh, bi aldeak ikusten ditugu publikoaren aldea, baina nire ikusgarriaren aldea, jokalarien baldintzekin eta bon, eh, indioen bizi baldintzekin bereziki. Ez du bat ere, um, ez dut moral irakaspenik senditu horgi belean, eh, gertakariak pausatu ditu eta gero irakurleari usten du hausnarketaren bidea. Ez da ikuspundu uh, pertsonalik hortan. Gero aldiz, oartzen gira, gertakariekin, askifite oartzen gira, uh, ikusgarri hori, eta urgunago joan eh, estatu, batuetan, eh, estatu batuen eraikuntza, egin dela ala ere uh, odolaz, helikatuz, eta, eta indioen uh, mespretsuan gertatu dela. Komentariorik ez da behar ikusteko zoin, zoin gogorra izanen gara hori... Eh, Indio eta bon, Amerika hentzat ere ah, Zertan hori darri hitu da, Erik Vildar janduzo, eh? uh, eh? eh, idaz lanak izan dira deia hortaz edo? Ba, ikerketak egin ditu, historia gilen liburuak irakurri ditu, eta beste hori bat ere erabilidu, uh, iduriz Erik Vildaren denbura pasa bat da gane justen itzulea egitea. Ikerketa horietan, atseman ditu, uh, hainbat argazki, txuri beltzezko argazkiak, estatu batuetakoak. Eta liburu hortan, noiztenka, kapituloen artean, justuki argazki horiak agertzen dira. Eta argazki horiak um, giruan murkiltzen gaituzte, gehiago. Uh, eh, jakinez, argazki bakotsak haintzineko pasaia nun behitan labur biltzen duela. Zor, irudi batez, irakurri dugun kapitulua labur bildua da eta hor ere eh, guti behar da eh, bihotzikarak senditzeko, argazki horiek uh, zinez tripak uh, inarrosten dituzte. Eta liburua bera aipatzeko, zuk erreskiri irakortu duzu? Bai, erreskiri irakurtzen da, idazkera biziki edera da, motza, ez da hitz gehiagirik, dena hitz guziak ongi hautatuak dira, hizkuntza maila uh, edera da baina eskuragarria, denak irakur, irakur dezakete. Hmm wala ere bukatzeko, erran eh, nahi nuen zerbait, eh, liburu horretan bi punduk edo bi argibidek eh, hainbat inarrosi naute ala ere, Uh, bon, biztanda, historia, estatu batuetako historia deskubritu dut, do, obeki ezagutu dut, liburu hori esker. Baina, badira, bi gauza ipatu nahi nituenak. lehen gauza, da gaur egun estatu batuetako himnoa, edo doino ofiziala denek ezagutzen dugu. Eta jakin behar da, eh, doino hori ikusgarri hortatik heldu dela. Wild West Show astapen, eh, astapenean, ikusgarri astapen guziz, zaldun batek zezen plazaren itzulia egiten zuen, Amerikar bandera altxatuz, eta doinu horren gainean, eh, doinu hori deitzen da The Star Spangled Banners, bon, barkatu akzentuaren zat eta geroztik uh, Amerik estatu batuetako doinu ofiziala gelditu da. Horrek pixka bat argitzu nau, ez nekien bat ere. Eta bigarren pundu batek ere uh, unki nau. Badakigu aurrek izigarri maite dutela indio eta koboi jokoetan burrukan jokatzea. Eta aurrek indio baten jokatzeko edo imitatzeko maiz egiten dute uuuu uh, hori. Beraz, uh, eskua tarteka ahoan pasatuz. Mm -hmm. Hori, uh, indioak ez dute sekulan egin, eta bufalo bilen uh, eh, asmaak izun bat bakarrik zen. Oh. Beraz, bufalo bilek pentsatzen dut, nahizuela koreografia berezi bat proposatu indioer, haien alde uh, edo, edo eksotikoa Biskoat, mm. azpimarratzeko edo garatzeko. Mm. Ra, mehor, jakin behar da, asmakizun hutsa zela. Ez dela sekulan olakurik izan eh, indioa, indiaren kulturan, eta geroztik, eh, ere, eh, denen irudimenan gert, mm. den ikur bat dela, hori ahigahia da. Mm. <laughs> bon, goxea piztu daukuzo, liburua bideakorzeko, ziko daukuzo, norena, izenburua ere? Beraz, liburua deitzen da Tristez de la Terre, Aspi Murua a une histoire de Buffalo Bill Cody, Eric Vuillard da est à Acte Sud Lechan uh,